je njegova nena koja se zvala Munejka pozvala poslanika sallallahu alaihi wasallame na obrok koji je pripremila ili hranu koju je spremila pa je jeo tu hranu Potom je rekao, ustanite da vam panjam, da vas predvodim u Kaže Enes, pa sam ustao do jednog prostirača od palmine, palminog granja, poznat kao hasir, kod nas hasura što se pravi od trske ili od plastike, što već o tome. Kaže, već je bilo sve to granje je od upotrebe koliko, je, koliko se, se oblačilo, tako kaže, koliko se oblačilo. Pa sam ga poprskao vodom, pa je stao poslanica Oseleme i stao sam ja i jetim iza njega, a stala je starica iza nas. Pa nam je klanjao dva rekiata, potom je otišao. Ako muslima stoji u predaji da je poslanica Oseleme klanjao njemu i njegovoj majici pa ga je stavio sa desne strane, a stavio je majku iza njih. O pa Enes mali koji smo govorili u pogledu istepaveta, Što se tiče ovoga jetima, on se zove Domeire ibn Sad al-Humeiri, tako ga je spomenuo imam na u svome komentaru na Muslimov Sahih. Enne mulejke. Da ga je njegova nena koja se zvala Mulejka pozvala. Pozvala poslanika sallallahu alaihi sallam. Ovaj hadis bilježi Ebu Šejh u svome dijelu Fevajdul Iraqijin od Enesa da je rekao poslala me je moja nena koja se zvala Mulejka. Pa je spomenuo nakon toga hadis. I bliži ga tabaran, isto tako u srednjem mođemu, na isti ovaj način. Prenosi ovaj hadis isto tako Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha od svoje nene. Ishaq je sin Abdullahov, a ovaj Abdullah on je sin Ebu Talhe. To je onaj koga je zanijela u Sulejm one večeri kada je njemu preselilo dijete. Pa, pa je ovdje u Sulejm njena koga? Ishaqa, sina Abdullahu. Zašto ovo spominjamo? Zato što neka olema kaže, ta spomenuta nena, to nije nena Enesa, nije nena Enesa ibn Malika, već je to nena čija? Ishakova. Pa neće se raditi o Neni ibn Enes ibn Malika, nego sad u njegovoj majici. O Neni koga? Ishak. Jeste. To je razilaženje među lemom. To je razilaženje među lemom. To je mišljenje Ibn i slijedila je neka ulema u tome. Kaže Imam Ibn Muletin i Neovi da je to majka Enesova, a da je to nena od Ishak. No, međutim, ove riječi nisu potpuno precizne. Jer Ibn Abi, uh, ili, ova žena koja se, uh, majka uh, Enese glumanika, imeo, imeo je ar rumeisa ili el rumeisa ili el rumeisa i Rumejta i Uneita i drugim imenima Sehle i druga imena ima 5 ako ima više imena koji je nazvana, no međutim nikad niko u njenoj biografiji nije kazao da se ona zove kako? Mulejka. Nije niko to nije kazao. Ovo potvrđuje Rivaje Tebu Šeha i Tabranije, koga smo prethodno spomenuli, kaže Enes, poslala me je moja nena, a bilo joj ime kako? Mulejka. Pa je jasno spomenuo Enes da se radi o njegovoj neni, koja se zove kako? Mulejka. Znači, nedvosmisleno, znači, ovdje je to pojašnjeno. I ovo još potvrđuje isti rivajt kome kaže, a stala je starica iza nas. Ene su vrijeme poslanika Salasaneme je bio mlad, bio njegov sluga. Pa neće svoje majice kada šta? Starica. Nego je to rekao kome? Nije, pa i to potvrđuje mišljenje da se zaista radi o neni Enesa ibn Malika, a ne Ishaqa ibn Abdullaha kako tvrdi ibn Abdelber i drugi učenjaci, kao smo ibn i drugi tvrde tako. Zbog čega ovo spominjem? Ovo je bitno. U šarijetu je sve bitno. Jer iz ovoga možemo izvući korist. Prvo, da kažemo, ako je to Enesova nena, koja se zvala Mulejka, da je Mulejka bila šta? Sahabika. jest Drugo, ako kažemo da je to Enesova majka, se Enesovu majku, a džed na, nenu od Ishaka, onda smo učinili jednom ženom. A ovako imamo šta? Dvije. Imamo veći broj sahabike. Dalje, da je poslanik sa osvrame jeo hranu ulejke, nene, Enesa Malika. A što se tiče Umu Sulejm, kod nje je poslanik sa sam boravio, tako da je Umu Sulejm uzimala znoj sa tijela poslanika sallallahu Allaho sallam i miješala ga sa svojim miskom da pojača miris. Dalje, pokornost Enesa ibn Malika nema. Kaže šta? Poslala me je. Pa je otišao do i obavio, pa se pokoravao, znači svojoj neime. Zatim jedna najveća korist u svemu ovome, kada je u pitanju hadijska nauka, ko će mi kazati koja? Hm? da je Enes ibn Malik doživio svoju njenu i da je čuo od nje. Da je čuo od od nje. Što je jako bitno. Da je ravija koji prenosi, da je doživio tu osobu. Pa bi u ovome slučaju Enes bio ravija od svoje nene. Pa bi upao u skupinu koja je poznata kod hadijskih sučnjaka, oni koji prenose od svojih djedova. Ili nena, jel? Imate oni koji prenose od očeva, oni koji prenose od djedova. Pa bi Enes znači upao u ovu skupinu i njegova, njegova nena Monika. Ome hadisu je dokaz kako je poslanik sallallahu bio kako je bio skrušen i skroman jer se odazivao pozivu jedne starice koja ga je pozvala. I u ome hadisu je dokaz da čovjek da je lijepo da se odazove na poziv objedovanja iako se naradilo o svadbi. Na svadbu mu je vađib da se odazove. Ko se ne odazove na svadbu koje nema šarijatskih prepreka i bude u da se odazove, a neće, bez razloga, takav je griješan. Znači, griješan je, jer kaže poslanik sa osvrame, u hadisu koga bilježe i drugi, a, men du'ije walimetin Ko bude pozvan na gozbu, misli se na jelina, svatku pa se ne razove, takav je nepokoran Allahu i poslaniku. Tako da je odazivanje na mimo svadbene proslave da je pohvalno, a međutim, kažu šafijski učenjaci, nije važiv. Iako, kažu, spodešnje značenje hadisa ukazuje da jeste. Imam Malik je prezirao da se ljudi koji su na deređi na stepenu odazivaju osim na svadbene proslave. Tako kad je ja to prenosio od imama Malika. No, međutim, hadis je dokaz ide u prilog imamo Maliku ili ne ide? Ne ide, jer se je poslanik sa koji je bio najčasnije biće, odazvao jednoj starici koja ga je pozvala. Neke malikije kažu, to je poslanik sa osam se odezvao da bi im klanjao u kući, a hrana je bila usput. Šta kažu? Radi namaza, da ih pouči namazu, da kako će klanjati i tako dalje, a nije došao da šta? Da jede, nego je došao radi namaza, a hrana je bila šta? Usput. I ovo je jedno od pretjerivanja mezhevske pristrasnosti. Kada ponekad sredbenici nisu spremni da priznaju da imam, ovo mišljenje nije u skladu sa Pa pokušavaju to nekako umotati i uvrnuti da se opravda možda promašeni To je pogrešno. U hadis se kaže pozvala ga je na ručak ili hranu ili objedovanje koje je pripremio. Jasan hadis da. Nije ni, ni namaz ništa. Kaže pozvala ga je a, da jede znači hranu koju je pripremio. Pa se jasno radi da je pozvan gdje na, ručak. Pa kontekst hadisa ukazuje na suprotno ono, onome čemu su pribjegli učenjaci, neki učenjaci malikijske pravne škole. Ome ovome hadisu je dozvoljeno, znači dokaz da je dozvoljeno klanjati u džematu na pilu. I u njemu je dokaz da je dozvoljeno obaviti namaz da za poučavanje. Jer je poslanik sam rekao, ustanite da vam klanja. Pa je ustao, znači, samo njima da klanja i da bi na takav način poučio. I kaže Ibn Mulekin, Ibn kaže, u ome hadisu je dokaz da čovjek može tražiti bereketa od dobrih ljudi i učenjaka da klanjaju njegovoj kući. Su je ove riječi Pozoveš čovjeka da ti klanja u tvojoj kući radi bereketa. Da bi uzimao bereket. Da bi činio te od njega i od njegovog namaza. To nije ispravno. Tome smo govorili opširno kad smo govorili o poslaniku sallallahu sallame i da, nije to ispravno tražilo Ebu Bekra, a koje je to onda nakon Ebu Bekra zaslužen da se od njega može bereket. Tako da bereket se čini samo od poslanika sallallahu alaihi Isto tako da je dozvoljeno klanjati na filu u džematu, taman i bio džemat mali, to je mezeb Malika. Ovdje govorimo kada mislimo na fili mimo Ramazana, znači na određenom mjestu. Kažu učenjaci da čovjek koji klanja u džematu da može biti u jednom od dva hala ili dva stanja. Da klanja želeći time Allahovo lice i Allahovo zadovoljstvo i ihlasom, čistim nijetom. Znači, cilj mu je samo da obožava Allaha te barake I to je najveći oblik ibadeta, najpotpuniji. Ili drugi hal da želi nekoga da pouči. Da želi nekoga šta da pouči. Pa klanja svakako Allahu te barake ali mu je cilj uz taj namaz da pouči ljude ispravnom načinu znači, obavljanja namaza. I ovo je dozvoljeno, iako je prva, u prvom slučaju šta? Potpunije. No međutim, kažu neki učenjaci da je kod poslanika sa osreme i drugi slučaj isto kao prvi. Zato što je on zadužen čime? Prenošenjem poslanice. Ako ti ne poučiš čovjeka ispravno načinu može li ga drugi poučiti? Može. A danas nas poslanik sallallahu alejhi ve nije poučio ispravno način, ko bi nas poučio nakon njega? Niko. Pa je kaže kad je u pitanju Rasulullah, sallallahu alejhi kod njega isti prvi i drugi slučaj, jer je on zadužen sa ovaj prenošenjem poslanice u stvari svaki njegov pokret je bio da pouči svoj umet kako će raditi nakon njega. Dok to nije slučaj sa drugim, sa drugim ljudima. Kaže, ustao sam do prostirača od palminog granja, koji je, kaže, samo pocrnio koliko se oblačio. Po arapskom jeziku se za prostirač može kazati da se oblači. Iako to nije poznato u običajnom pravu kod ljudi, ali se misli ovdje znači koliko se oblačio, to koliko se koristio. Kod, is, kod islamskih učenjaka malikijske, šafijske i hambelijske pravne škole nije dozvoljeno čovjeku da sjedne na prostirač koji je od svile. Jel u redu? Na prostirinu koja je od svile. Nedozvoljeno. Kod učenjaka malikijske, šafijske, Ambelijske pravne škole nije čovjeku dozvoljeno da stavi sebi prostirač od svile. To je znači zabranjeno. Radi hadisa hozeke, koga bliži, Buhari u svome hadisu, kaže zabranio nam je poslanik sallallahu alaihi wasallame da oblačimo svilu i da sjedimo na njoj. Hadis jasan ili jasan? Jeste, hadis je jasan. Potom sam poprskao. Poprskao sam šta? hasuru od palminog granja. I ovo prskanje je moglo biti iz jednog dva razloga. Da uklonju čistoću sa njim ili šta? Ha? Da ga osvježi. Da ga omekša. Da omekša. Kaže, dugo je korištena. Kada je dugo korištena, da se osušila, tako? Granje se osuši. I bilo je, znači, suho, pa ga je zbog toga poprskao da bi se da bi omekšalo, da bi mogao poslanik sa svem lakše jeli, obavljati namaz, a i svakako oni koji su bili sa njim na istoj, znači hasoj. Jetim je čovjek koji nema oca. Malodjetno dijete koji nema oca, koji nije doživljeno, jer kaže poslanik sa osrme, la jutme badal bulug, nema jetima poslije punoljestva. Dok nam je punoljestva nema, više nije više jetim. Pa jetim kod ljudi čovjek koji izgubi oca. A kod životinja se kaže za etima životinja koja izgubi majku. Obratno, nego što je kod ljudi. I ome hadisu je dokaz da je ispravan namaz djeteta koje razaznaje. I ispravno da može dijete stati u saf. Prenosi se od Omara radijallahu anhu da je vidio dijete u safu pa ga je izvukao van safa. A pa međutim, kaže učenjac, ovo se odnosi na djecu koja ne razumiju namaz. Odnosno, ne te stvari koja su više mala i koja samo igraju u namazu. I u safu. U safu i iziđe. Hoda, šeta po džami, pa se vrati. Pa opet ode šeta. Ostavlja saf šta? Prekinuti. Tako da, to se odnosi na te. A prenosi se od, prenosi se od Ubeja i mnukljava da je dijete tako izvukao van sapa i stao na njegovo mjesto. To se odnosi znači na, kako i Ibn Bišejb u svojom Usannefu, i spominje ga Ibn Abdelber u svom djelu i drugi, da je tako postupio Ubej ibn A, I da je stao na njegovo mjesto. To se odnosi vjerojatno na malu djecu, znači koja ne razaznaju i koja se samo igraju i koja ometaju klonjače. I u njemu je dokaz da dvojica kada stoji za imama stoje kada dvojica klanju iza imama, da stoje iza imama. Da stoje šta? Iza imama. U sad stanju njih dvojica iza imama. I to je mišljenje sve uleme, osim Ibnu Mesauda i njegove dvojice učenika. A njegova dvojica učenika su ko? To ćete svi potruditi za narodni put da nađete ko su dvojica učenika od Ibn Mesuda. Neka, nek ostane za naredni put, a Ibrahima ostaje u stranu. Dvojica učenika Ibn Mesuda, kao kažemo dvojica učenika Ebu Hanite, misli se na koga? Ebu Jusfa i Muhammed. Kad kažemo trojica učenika Ebu Hanite, koga još mislimo uz njih? Zufar, tako je. Ovdje kada kažemo dvojica učenika Ibn Mesauda, to će, to će vama biti znači, zadaća da nađete za naredni put. I to je stavi Ebu hanipe i kufijski učenjaka. Da će stati kako? Jedan s jedne, drugi s druge strane imama. Dok većina, ta većina islamske uleme kaže da se staje, da se staje iza, da se staje iza imama. U jednoj se predaj navodi da Ibn Mesud tako klanjao i kaže tako smo stali iza poslanika sallallahu alaihi wasallam. No međutim kaže Ibn Abdelber da ova predaja nije vjerodostojna. Što se prenosi od koga? Od Ibn Mesuda da nije vjerodostojna. Pa su ljudi koji su to kazali, učenjaci hanetijske pravne škole i kupljani, kazali su to radi hadisa, znači koji ima slab lanac A ne ovdje se vjerodostojne predaje da je Ibn Mesud klanjao sa još dvojicom i da je stao između između njih. Znate zašto je stao između njih? Zato što nije bilo dovoljno mjesto. Nije bilo šta dovoljno mjesta da budu dva sata. Pa je stao između njih. Allahu ta'ala. Ispravno je ono što je činio poslanik sallallahu Po ome hadisu da je stao Enes i ko još? Jetim iza njega, a iza njih je stala žena. U ome hadisu je dokaz da je mjesto žene u namazu iza djece. Ako nema sa njom druga žena, će sama, znači u saf i oko toga nema žene. I iz ovoga hadisa se može se zaključiti da žena ne može predvoditi muškarca u safu. Ako mora stati u saf iza djece, a kako onda može proći ispred muškarca, se vatima? Pa se to zaključuje iz čega iz? To se zaključuje znači iz hadisa. Suprotno mišljenju imama Taberija i Ebu Seura, jedinio su njih dvojica kazane da žena može predvoditi ovaj muškarca u namazu i to neki prenose od njih da je, kažu da su to smatrali samo u Ramazanu kad nema muškarca koji uči dobro Kur'an, pa je žena karija, pa da ona, znači, neke okolnosti Ovaj. Pa međutim, moje mišljenje je potpuno slabo. Ali ovaj heroj što je predvodio ljude na džumi, misli za sebe da je heroj, a miskinka, ona se uhvatila za to mišljenje. Kaže, ima imam tabari rekao, nema mišljenja na zemlji, nema mišljenja da ga ne možeš odekle iščupati. Samo kaži koje mišljenje trebaš, doći mu sa njim nije problem. Samo nek nije očiti širki, očiti kufri i tako dalje, naćemo iz njih mišljenja koliko hoćete. Pa to je ono što je nama govorila, men te ruhas, zendak. Ko bude slijedio olakšice od učenjaka, takav je svoju vjeru bacio svoje leđa, odnosno je zindik, to je Neš ništa isto ima to samo olakšice za olakšicom i tako znači ovdje da bi pokazali transparentnost Islama ovaj zapad koji se okomio i osorio se svim znači, raspoloženim sredstvima na Isto tako, razilazi se nama da li žena može predvoditi žene u namazu, pa kaže imam Malik i i skupina činjaka da ne može. A Šafija je to dozvolio i po jednom rivajtu imam Malik ispravno je da može da se osnoje sve se i drugi ovaj, predajima podare kutnija koje imam nevi i tako da je to potvrđena taksa od žena. I u njemu je dokaz da čovjek bio sam i bio odraslo ili dijete staje sa desne strane imama. Gdje je dokaz to hadisu? Ibn Abbas. Ja sam fino postavio pitanje. Gdje je dokaz u hadisu? Hadisu Enesa. O tome hadisu govorim, ne hadisu Ibn Abbas. Budemo govorili o hadisu Ibn Abbasa, ušli smo u pik i nema veze sa ovim hadisom što govorimo. Mi pričamo o ovome hadisu. Nije to je kada da bi to podržalo, predaju im meso da je njegovo mišljenje i mišljenje Ebu Hanife i Kufljana. Mi smo rekli da... Oni su rekli stao je poslanik sa osana, mi smo iza njega iza nas starica. Gdje je dokaz da staje jedan sa desne strane? Pa e, to hoću. Ja sam spomenuo da ima rivajeti od muslima. Prvi rivajet je kod Buhari kod muslima. Kaže, oli muslimin, a od muslima, kaže, klanjao sam ja i moja majka, pa sam ja stao s desne strane, a majka je stala iza nas. Pa su spomenuli dvije verzije hadisa. Znači, moramo znači iz početka uzeti hadis i njegovo značenje i onda idemo znači stepen po stepen, dio po dio tepsirimo. A ako nismo znači zapamtili ono što na početku, sigurno ćemo kasnije imati onda znači nesnoća kada je u pitanju komentar. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno klanjati na hasuri i na svemu onome što liče iz zemlje. I tu nema razilaženja među lemom da je zemlja čista ili za namaz. I prenosi se od Amara ibn Abdelaziza da nije to smatrao pohvalnim, ali vjerojatno to je bilo iz ovaj skromnosti, a nikako da je to zabranjeno. Nego kaže da je lijepo da čovjek čelom dotiče odmah zemlju. I u ovome hadisu je dokaz da je odjeća i sve na čemu se i u čemu se može hraniti da je čisto dok ne dođe jasan dokaz da je to šta? Nečisto. sad ibn Rahawi kaže da nije dozvoljeno obući odjeću nogu, odjeću nevjernika iako je nova dok je ne opereš No, međutim, on je jedini izdvojio svojim hadisom. Došao je vjerodostojne predaje da je sa osanem oblačio ogrtač Bizantijaca koji je imao tjesne rukave, tako još kod Buhari muslima. I niko nije premio da ga je poslanik sa osanem prethodno šta Oprao, jer po tome bismo morali svu odjeću koju kupimo kod nevjernika prije toga Morali bismo je opravo što nije ispravno. Ko učini ima pravo, a međutim nije obavezno. I ome je dokaz slušaj, ome hadisu je dokaz da se dnevni namazi klanjaju dva po dva. Gdje je u hadisu dokaz da se dnevni dobrovoljni namaz klanjaju dva po dva? Ko zna? Baš tako pozvan je na da jede, a jede se po, uglavnom po danu. Jede se po danu. Ima i po noći, jel, onih koji jedu. Do zore. No međutim, ovaj, običaj je da hrana bude po, da, i kaže, klanjao mi je dva rekiata. Pozvan se po danu, znači, jel, na, na obrok i klanjao mi je dva rekiata. I ome hadisu je dokaz, kaže učenjaci, da ome hadisu je dokaz, da ne mora se čovjek abdestiti od onoga što je dotakla vatra. U prvo vrijeme islama bila je obaveza. Ako jedeš nešto što je dotakla vatra, šta da se? Da se abdestiš nakon toga. Gdje je ovdje u hadisu dokaz da čovjek koji je da, ne mora se abdestiti nakon onoga što je dotakla vatra? Dobro. Ima li igdje dokaz da je jeo hranu koja je bila kuhana? Nema danas u redu, to slažemo se. On kaže sad je je hranu i nije sad u redu. Ima li dokaz u hadisu da je hrana bila kuhana i da je takva vatra tu hranu? Ona je pripremila. Uzme datule, izraže, hljeb izreže, kruh, jeli, donese mu maslina, to je sve pripremljeno, tako? Nema dokaza da je kuhana hrana bila. Pa se ne može iz ovoga zaključiti a, imamo mi druge hadise iz koji se zaključuje da se ne mora mijeniti abdis nakon onoga što je dotakla šta? Vatra, to je tačno. mi govorimo sad o ovome hadisu. Nama uzme je ovaj hadis kao dokaz da se čovjek ne mora abdestiti nakon što jede ono što je dotakla vatra. U redu. Ima li dokaz taj u hadisu? Nema. Nema, znači. Ako ima dokaz, treba ga potvrdi. Ako nema, treba kazati, nema dokaza u hadisu za tu stvar. Za druge ima, ali za tu nema. neka ulema dokaziva a, ovim hadisom, slično pitanje, da je ispravan namaz pojedinca iza sata. Čime to dokazuju? Namazom stajnice. U redu. Imaju dokaz, to je to dokaz? Ona je bila samo u safu. Je to dokaz da je ispravan namaz osobe iza safa? baš tako. To je njeno, ona mora biti tu. Ja bilo drugo osoba, ja ne bilo, ona mora biti tu. Jer njoj šarijete dozvoljava da stane ni sa muškarcem, niti sa djecom. Ona mora biti šta? Iza, iza njih. E sada, da li neko ima ili nema? Jer u protivnom bi bilo za nju to da ispuni nemoguće. A ne smiješ sa imamom sa. A ne smiješ stati do hođe. Ne smiješ stati sa djecom. A ne smiješ biti sama. To liči na ono bacim te u more i kažem nemoj slučajno da se spasio. Jel u redu? To bi bilo znači šta? Da mora učiniti nemoguće. Pa to je mjesto žene i zato tu nema argumenta. Da je to bio muškarac sam, bio bi dokaz. Jer njemu je naređeno šta? Da stane ili u sap ili pored imama. Ali žene nije to naređeno. Pa to je njeno mjesto tako da nije u tome znači dokaz, nije u tome dokaz učenjacima koji govore, za to postoje drugi argument kojima se može dokazivati, ali ovaj hadis ne može biti dokaz na tome, na tome mjestu. Nakon toga sledi hadis vaš koji ste vi požurili, a on će doći nared hadis na Abbasa, kada je bio kod svoje tetke imune, jeli pa hoćemo što pa o njemu u našem narodnom druženju. Allah ta'ala alam, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa